Ձյան ուրախ եմ քեզ ողջունել հուսամ ապագա գոլեգաներ կլինենք եւ ինչպես իմացան մեր նախնական զրույցից դու ընտրել ես մասնագիտությունը ինչպես խոստովանեցիր շատ պատահական բայց այժմ բավականաչափ աշխատել ես մասնագիտական հաջողությունների հասնելու համար եւ ոչ միայն լրագրությամբ ես հետաքրքրված եւ ստանում ես այդ մասնագիտությունը այլ նաեւ հետաքրքրվում ես դիզայնով մոդելավորմամբ եւ որոշակիորեն փոխկապակցում ես այդ երկու եւ մասնագիտությունը եւ նախասիրությունը։ Կխնդրեի պատմես առհասարակ առօրեական քո գործունեության մասին։ Ճիշտն ասած, ես փոքրուց միշտ էլ հաճախում եմ մանկապատանական ստեղծագործական կենտրոն։ Այնտեղ կային խմբակներ, որոնք դիզայնի հետ էին կապված եւ միշտ էլ ինձ հետաքրքրում էր այդ ոլորտը։ Հաճախում այդ բոլոր խմբակները, <laughs> բոլոր խմբակներից ունեմ դիպլոմներ, սակայն երբ հասկացա, որ արդեն ժամանակն է, որ պետք է լրագրության մեջ խորանա, որոշեցի երկուսը համատեղել մեկում։ Երբ ներկայացրեցի իմ ծրագիրը, խմբագիրը շատ հավանեց իմ միտքը, ոլորտը, ասաց, որ կարող ենք հետագայում միասին աշխատանք կատարել։ Հերոստատեսության հետ կապված է, ինչքան հասկացա։ Երբ մտել եմ լրագրության աշխարհը, երազել եմ, որ հենց հերոստատեսությունում աշխատանքս կատարեմ։ Հիմա սպասում եմ, թե երբ է լինելու իմ առաջին նկարահանումները։ Այսինքն արդեն կոնկրետ առաջարկ, պահանջարկ եւ կոնկրետ ծրագրով հանդես ես եկել առաջարկությամբ այսինքն։ Այո, ես առաջարկեցի, որ ոչ թելադրող որևէ հաղորդում լինի, քանի որ ինձ միշտ հուզել է, ինչու են մեր խանութներում այդպիսի հագուստներ վաճառվում, դա պահանջարկ է, թե ուղղակի իրենց ձեռ ջերմտու է։ Այդ հարցը ինձ երկար տարիներ խուզել է, մինչդեռ լրագրություն գալը, բայց հիմա հասկացել եմ, որ կարելի է այդ հարցին լուծում տալ։ Հիմա փորձում եմ ծանոթանալ դիզայներների հետ, հիմնականում Արցախում դիզայներների հետ, գտնել արցախցի դիզայներներ, որոնք արտերկրում են, շատ հետաքրքիր է նրանց հետ զրուցելը, նրանք բոլորը պատրաստ են գալ Արցախ, ինչ որ ձև օգնել թեկուս խանութներին իրենց ոճը փոխելու հարցում։ Այսինքն դա բավական լուրջ աշխատանք է։ mm -hmm եւ լրագրողական եւ որ քո սեփական ինչ որ մտահղացումները գուցե կարող ես իրագործել երբ որ զրուցում էինք վերջերս տարվա դիզայներ Մանուկ Ալեքսանյանի հետ իր խոսքում նա ասել է որ ինքը մտածում է որ նման հաղորդում եթե փորձում ես ստեղծել դու պետք է ստեղծես քո հագուստի ոճը այսինքն դու պետք է սաղից տարբերվես տարբերություն չկա որ դու ապրում ես մի քաղաքում որտեղ մի քանի խանութ է ասեն դու կարող ես անգամ շուկայից գնել հագուստ ինքդ բերել ձևապ տեղափոխել, ինչ որ բան կպցնել եւ դու կստանաս քո ոճը։ Ես ասում եմ, հա, բայց ճիշտ է քե ասում։ <laughs> Նա իրավացի է, կարող եմ համաձայնել, որովհետեւ եթե դու փորձում ես ինչ-որ բան թելադրել, դու պարտավոր ես արդեն, պարտավորվում ես համապատասխանել Այսինքն, եթե դու ասես պետք է ճաշակով հակնվեք, բայց դու ինքդ հակնես, կրես այդ միանման իրարից ոչնչով չտարբերվող հակուսներից որևէ մեկը, հերոստատիտողդ քեզ բնականաբար չի հավատա։ Հիմա ընկերներս արդեն ասում են կարող են գնալ միասին հակուստ ընտրելու կամ ցանկացած որևէ գնումների ժամանակ, անգամ նվերներ փաթեթավորելիս ասում են ձյան ինչ որ մի բան կարաս մտցնես ստեղ։ Ես ինձ գում եմ ոնց որ դիզայներ։ Այսինքն փորձ ձեռք բերելու առումով փորձ կա ծանոթների, ընկերների շրջապատի վրա, այսպես ասած, կարելի է նաև ֆիլտր հա, բերել։ Շատ հետաքրքիր է լինում, երբ որ նրանք ասում են sense թե նենց դու կարաս էլի ճիշտ խորհուրդ տաս։ <laughs> Այդ բանը քեզ շատ դուր է գալիս, ասում ես, «Վայ, ես արդեն կարամ ինչ որ մեկին խորհուրդ տամ»։ Ինքնագնահատականի համար նաև ինչ որ տա։ Հա, ճիշտն ասած, ես միշտ հերագնահատում եմ իմ ամբողջ արածը, որտեվ ես գիտեմ, որ կատարյալ չեմ, ամեն մարդ էլ պիտի ձգտի ինչ որ մի բան անելու։ Օրինակ ես միշտ ձգտել եմ, որ ես ինքս զբաղվում եմ ինչ որ կարող եմ հակոստ կարել, ինչ որ ձեռքերով բան անել, բայց ինձ միշտ հետաքրքրել է ոնց են անում դիզայներները իրենց այն ստուդիաներում ու շատ Այսինքն ավելին ձգտում այսպես ասած կա։ Միշտ էլ է ձգտումը կա։ Ու դա բնական պետք է լինի բոլոր բնակավարներում, թե հա։ կոնտրաստ, ասենք, մասնագիտության մեջ։ Չէ, ես կյանքում եմ այդպես ճիշտն ասած, շրջապատում դասերի ժամանակ էլ ցանկացած բնակավարում ինձ թվում է դա նրանից է, որ ես միշտ հաճախել եմ խմբակներ եւ այնտեղ միշտ էլ եղել է մրցակցություն։ Դրա համար կարծում եմ ինչ որ տարիներն է ավելի գեղեցիկ լինում, հա, նույնիսկ մանկության տարիների։ Հա, դրանք ում են ավելի շատ ասում լավնա, ինձ թե քեզ, երևի դրանից է եկել։ Համենայն դեպս ավելին զգտումը օգնում է հաջորդիվ ավելի հետաքրքիր ինչ որ բան մտածել կամ ավելի լավ անել տվյալ գործը դա վերաբերում է թե մասնագիտությանը թե նախասիրություններին ու ընդհանրապես բոլոր բնակավարներին երևի Ասացիր, որ լրագրություն հենց սկզբից չես եկել։ հա, հա։ Նախնական զրույցում այդ մասին խոսք եղավ, որ շատ этаպներ ինչ որ ընտրություն անելուց հետո կարելի ասել պատահական։ Հա, ես շատ պատահական մտա լրագրության այդ աշխարհը։ Հենց իներ դասում, երբ որ բոլորը որոշում են, որ հոսք են գնալու, ես սկզբից ասում եմ, ես քիմ կենս եմ գնալու։ Այդ իմ համար ուրիշ աշխարհ է, որ քիմայի ժամանակ ինչ որ բաներ եմ պատրաստում, փորձ ես անում, ինչ որ բան է ստացվում, պայթում է, շատ հետաքրքիր է բուրգերից, բայց եկա բնագիտական հոսք, Վերջի դասարանում որոշեցի, ասեցի, բայց հա, գնամ բժշկական։ Բայց կարամ ես Ստեփանակերտը թողեմ։ Մենակ այդ միտքը ինձ հետ էր տանում։ Մտածեցի հոկեբանություն, հետո ասեցի, հայ լավ, հոկեբանությունը կարող ես ամեն մի բնագավառում համատեղել վեդավա դե գնամ լրագրություն։ Այսինքն հարթ չէր, ոչ էլ մանկական երազանք էր դա։ Չէ, մանկական երազանքը իմը ես ուզում էի բժիշկ դառնայի, ես ուզում էի իմ կլինիկան ունենայի, իմ պատկերացրած աշխարհը տենց էր, որ ես բժիշկ եմ, բայց հետո երբ որ 12-րդ դասարանում հասկացա, որ չէ, այդ իմը չի, ճիշտ է, հիմա էլ եմ բժշկություն շատ սիրում, բայց մտածում եմ, որ լրագրության մեջ ամեն ինչ կա։ Տարբեր դե, տեղ է։ Այն մասնագիտությունը, հա։ երբ դու կարող ես գիրառել քո եւ նախասիրություններ գիտելիքներ եւ տարբեր բնագավառից գիտելիքներ։ Միշտ հետաքրքիր է եղել նաեւ նա, թե ամեն տարի ինչ տրենդա լինելու մազերը, հագուստը, գույները, եղունգները երկար, կարճ, մազերը թափած, հավաքած, երկար, միշտ հետաքրքրել է հիմա իմ գրած նյութերում նենց հմանում, որ լինի տրենդային ինչ-որ բաներ, ոչ թե այն բլենդինգայի կերպարը լինի, այլ ինչ-որ ճաշակ թելադրող կամ գուցե ինչ-որ լինում է, որ ամերիկյան թերթերից նստում ժամերով թարգմանում են, որտեվ իրանք ուրիշ տերմիններով են անում, դա դժվար է հասկանալը։ Ընտեն հասկացա արդեն, որ ակտիվ կենսակերպ ունես եւ մասնագիտությունը դա թելադրում եւ բնավորությունը բնականաբար ինչպիսին էր անցնող տարին կարողացար ինքնարտահայտվել քո ամբողջ էության թելադրածով եւ քո սիրած բնակավարներում հասնել ինչ որ բաների համասարանում նախորդ տարի մեծ հյուրեր եկել Երևանի թատերական ինստիտուտի ռեժիսորը ինքը մեզ ասում է երեխեք ջան դուք ինչ որ ուզում եք, այն արեք։ Հիմա իրադասերի նստած մտածում եմ, հա, բայց ես ինչ եմ ուզում։ Ու մի քանի օր հետո հերթատեսություն մեր մոտ գալիս են հանդիպման։ Ասում են, մեզ գիտեք, որ դուք ապագա գործազուրկներ եք։ Ասում եմ, հա, ոնց գործազուրկ ենք։ Մենք ստեն նստած ամեն օր դաս ենք անում, բայց գործազուրկ ենք։ Դրանից հետո մեզ առաջադրանք են տալիս 45 հոգուց։ Ուղիղ 1 ամիս հետո մնում ենք 7 հոգի։ Մեզ կանչում են, ասում են, երեխեք ջան, հիմա դուք հասկացաք, մենք ինչ նկատի ունեինք։ Ասում եմ, հա, հաս հասկացանք հիմա, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք նեղացած չենք։ Հիմա երևի կես տարի է, ես եւ իմ ընկերուհիները ովքեր մնացել էինք, գալիս էինք հերոստատեսում, մեր աշխատանքներն էինք անում, ինչ որ թերթերի հետ աշխատելը ես չեմ սիրում, ես սիրում եմ ավելի շատ որ շփվում են, ավելի աշխուժ լինի, ավելի անմիջական լինի։ Միշտ քննադատում ես նույն ձյան դու ընդհանրապես թերթերի հետ չես աշխատում։ Ես ասում չեմ կարող էլի, բայց հերոստատեսությունում իմ համար դա ուրիշ աշխարհ է։ Դա բոլորովին էլ քննադատելի չէ, այսինքն իրավունք ունի մարդը ընտրի, որն է իրեն ավելի հոգեհարազատ, որտեղ կարող է ինքը ինքնարտահայտվել եւ մեր նախնական զրույցից իմացա, որ եկող տարվանից սպասելիքները մեծ են, իրագործելու շատ բան ունես։ Այո, մեզ խոստացել են, որ փետրվարի 1-ից մենք պետք է արդեն անցնենք մեր աշխատանքին։ Հիմա շատ ակտիվ սցենարներ են գրում, ուղում են մեր սխալները ճիշտ ճանապարհն են ցույց տալիս։ Փորձում ենք ամեն կերպ հասնել մեր ուզածին, այսինքն հանդիպում ենք մարդկանց հետ արդեն ոչ թե ուսանող, այլ արդեն հերոստատեսության աշխատակից, այդ պահը որ գնում ես ու ներկայանում ես, ինքան լավ ես զգում, կարծում եմ կստացվի, բայց փորձը ցույց կտա։ Այսինքն որոշակի փորձ կունենա սկսելուց առաջ, պատմել էի, որ փողոցում հարցազրույցներ, շփման փորձը արդեն որոշակի կատարբեր մարդկանց հետ շփում, պրակտիկ լրագրողի նախնական ինչ որ աշխատանքները արել եք։ Հա, ու երբ որ մեզ առաջին անգամ ուղարկեցին հարցումների, ես ասում եմ, հարցումները այսքան դժվար է, բա պրակտիկը ոնց ալնելու, գնանք հարցազրույցի։ Մեկ էլ հասկանում եմ, որ ամենադժվարը հարցումներ անելն է, որտեղ մարդիկ ուզում են խոսեն, բայց ուզում են մենակ դու լսես։ <laughs> Չեն ուզում իրանք զայնեն, էֆիր գնա կամ ինչ որ մի բան։ Դժվար հարմարվող են հերոստատեսության հա։ լրատվամիջոցներին ընդհանրապես։ Հա, ասում են, մեր միջավայրում մի քիչ կա։ Ասում են, դե բեր դու տեսախցիկը մի կողմ քաշ, ես քո հետ կզրուցեմ։ Ասում կամ բեր իմ ձայնը ձայնագրենք, բայց իմ դեմքը ցույց չտան։ Առաջին անգամ որ նման նախադասություն լսեցի, եկա տուն ասում Ոյս խին սենց ասում, կարող է իմ մոտ չի ստացվում դրա համար, կարող է այս իմը չի։ Հետո ասում լավ ոչինչ, հետո երեխեք հետ որ խոսում եմ, երեխեք սախ նույն բանն են ասում, ասում եմ դե լավ, սա խոհան տաղանց չենք։ <laughs> Կարող է ինչ որ մեզանից չի։ Խիր կա, իհարկե, <laughs> հա։ բայց դա էլ պետք է հաղթարել, դա այն դժվարություններից մեկն է, որ պետք է հա, հաղթարել։ Բայց շատ հետաքրքիր է նաև, երբ որ մարդիկ խոսում են քեզ հետ, ու դու հասկանում ես, որ ձերը ուղակի հարցում չի։ Այդ պահից դու մտերմացակ, ինչ որ ընդհանուր թեմա, ինչ որ վստահություն ձեր մեջ առաջացավ եւ սկսում եք դուք շարունակել առանց տեսախցիկի։ <laughs> Շատ հետաքրքիր է, ինձ շատ է դուր գալիս այդ աշխատանքը։ Սեփական փորձից ասեմ, որ հետագայում կարող են նաեւ մտերմիկ կապեր առաջանալ նման հարցազրույցներից կամ ընդհանրապես զրուցակիցների հետ շփվելուց հետո դու չգիտես հետագայում ինչպես կձևավորվեն, ասենք մեկ անգամ հարցազրույց կունենաք ու կբաժանվեք, թե հետագայում ընկերները ձեր կբերես։ Մեր մասնագիտությունը թույլ է տալիս նաև դա։ Վերջերս մի դեպք է եղել։ Փողոցում քայլում ենք, օպերատորն ասում է գնանք, էլի արդեն հարցազրույցը վերջացրել ենք, արդեն 7 պատրաստ, ասում է, «Էս մարդսեր մի հատ հարցում անենք»։ Ասում է, «Լավ, դրան արդեն ամեն ինչն ես ասում եմ վերջինն է, էլի գնանք անենք»։ Գնում ենք մոտենում, բարձվում է, որ դրանից հարցազրույցը արդեն արել ենք, բայց տեսքը վերիվ ուրիշ է։ Չեմ ճանաչել ընդհանրապես։ Խոսեցինք այդ նույն օրը երեկոյան համերգար, պետքա գնամ այնտեղ, որ ուսաբանեմ Հիմա գնում եմ, տենում եմ այդ նույն մարդը, <laughs> բեմին կանգնած է, ես իրան եմ նայում ու ինքը ցույց է տալիս, այսօր էլ չմոտենաս։ Ծիծաղում ենք, բայց վերջում պիտի դարձազրույցան եմ իրանից։ Մոտենում ասում եմ, լավ, ջան, ստվում է, մենք արդեն անբաժանելի մասնիկ ենք դարձել իրարից։ Ու շատ հետաքրքիր է, որ մի մարդուն տարբեր բնակավարերում տեսնում ես, դու կարող ես իրան ընդհանրապես չճանաչել։ Այն մասնագիտությունն է մեր ընտրած, որ թույլ է տալիս մարդուն տարբեր տեսանկյուններից նաև բացահայտ գետել, ասենք, թեկուզ ճանաչված մարդուն մի անգամ կարող ես իրեն բացահայտել որպես իր բնակավարի, ասենք, երկիչ հա։ կամ նկարիչ, տեսնել մի առհասարակ այլ միջավայրում եւ այնտեղ ինքը քեզ բացվի ուրիշ անկյուններով, հա։ ուրիշ տեսակետից ու փաստորեն բոլոր տեսակետներում, տեսանկյուններում դու սովորելու բան ունենում ես յուրաքանչյուր զրուցակցից։ Սիրահարվել եմ այդ մասնագիտությանը, անթատ ինչ-որ տրեյնինգներ եմ փնտրում։ Հիմա շատ հետաքրքիր է, որ Երևանում շատ են տրեյնինգներ անում լրագրողների համար։ Շատ կուզենայի, որ մեր մոդել Արցախում էր, ունեին այդ տրեյնինգները։ Իդեպ վերջերս մշակույթի նախարարության նման առաջարկ արել եմ։ Ինձ ասել են, որ կմտածեն։ Ի ուրախություն ես։ Իհարկե, փորձ ձեռք բերելու թեկուզ հա, արդեն փորձառու լրագրողների փորձից ինչ որ դրվագներ լսելու, թեկուզ նրանց պատմությունները լսելով դու կարող ես քեզ համար ինչ որ եզրակացություններ անել։ Իհարկե, սկսնակ լրագրող համար ամեն ինֆորմացիա, որը կօգնի իրեն, կարևոր է շատ կարևոր է։ Դա նաև մեր հարցազրույցի վերջում իհարկե կցանկանայի իմանալ ինչ ես խնդրել Ձմեր Պապիկին։ Ձմեր Պապիկից ուզում եմ խնդրել, որ այս տարի լինի շատ գունավոր տարի, լինեն մասնագիտական հաջողություններ, դռներ բացվեն մեզ լրագրողներից համար, խաղաղությունը քանի աննշանակ պետքա լինի այս տարի, բայց մեր պապիկը այնքան տրամադրություն բերի մեզ, որ միջև հաջորդ տարի մենք այդ տրամադրությամբ այդ խավարված լինենք։ estaria. Տիկին Մարգարետ, Արեմուտին ուրախ եմ ձեզ ողջունել, հյուրընկալվել արդեն նոր շենքում, որը տարված էր ամենամեծ ձեռքբերումն է հավանաբար, եւ կցանկանայի ամփոփենք տարին ինչ ձեռքբերումներ եղան, ինչ առաջընթաց գրանցվեց, ինչով առանձնացավ տարին մյուս տարիներից գուցե ծրագրում ինչ փոփոխություններ եղան երեխաների հետ կապված։ Իրոք 2017 թվականի ամենամեծ ձեռքբերումը եղավ հենց մեր նոր շենքային պայմաններ տեղափոխվելը, սեփական շենք ունենալը, որը իրողություն դարավ մեր բարերարների շնորհիվ, երջանկահիշատակ Սերգեյ Սարգսյանի եւ Մուրադ Հակոբյանյանի ընտանիքների միջոցներով եւ իհարկե սեպտեմբերի 8-ին, երբ որ տեղափոխվեցինք նոր շենք, արդեն մեր աշխատանքները այլ ընթացք ստացան, սաների մոտ մեծ ողջավորություն առաջացավ, ինչպես նաեւ աշխատողների մոտ եւ մեծ ողջավորությամբ արագ կերպով բակավարները ձևավորեցին իրենց սենյակները, պարապմունքների համար եւ ավելի շատ երեխաներ ընդգրկվեցին խմբակներում։ Իհարկե համարում նշել նաև, որ նոր խմբակներ ավելացան, նոր շենք տեղափոխվելու հետ կապված հնարավորություն չկար ոչ այդ մենք պահեինք այդ խմբակները, շատացնեինք երեխաների քանակը, սակայն այս տեղափոխությունը նոր շենք մեզ մեծ հնարավորություններ տվեց եւ պետությունը աջակցեց, որպեսզի ավելանան խմբակների քանակը, բացվեցին նոր խմբակներ՝ կարպետագործություն, կոլաժ, ժապավենագործություն, ինչպես նաեւ ասում զարգացմունք, երկու խումբ ավելացրինք բարի, քանի որ շատ էին ցանկացողները, շատ մեծ պահանջարկ կար, բայց հնարավորությունները թույլ չէին տալիս, որ երեխաներին ընդգրկեինք, ճիշտ ասած, ծնողները նեղացած էին գնում, որ չէին կարողանում, մերժում էինք, ասում էինք, որ տեղ չունենք Վեփարք Աստծո հիմա արդեն երկու խումբը բավականին հնարավորություններ է բացում, բայց մեկը էլի քիչ է։ <laughs> Ես ուրախանում եմ, որ քիչ է, որ Շուշիի բնակչությունը այնքան է շատացել, այնքան է աճում բնակչությունը, որ ինք խումբը էլի քիչ է ցաների պատժակը բավարարելու համար։ Չնայած որ ելի կան բարի խմբակներ արվեստի դպրոցում, Նարեկացի արվեստի կենտրոնում, սակայն երևի շենքային պայմաններից ելնելով եւ ընդհանրապես երեխաները այստեղ մեծ հաճույքով են հաճախում եւ բազմականակ է դարձել խմբակներում երեխաների թիվը։ Երևի կարևոր ձեզ մոտիվացնողն էլ հենց դա է, որ երեխաները մեծ հաճույքով են հաճախում, տեսնում եք երեխաների առաջընթացը, նրանց կատարած աշխատանքները իհարկե։ Երբ որ չկա շենքային լավ պայմաններ, մենք աշխատում էինք շատ վատ պայմաններում տարիներ շարունակ, մի շենքային պայմաններից մյուսն էինք տեղափոխվում տարիներ առաջ իհարկե։ Այդ ժամանակ մենք երեխաներին կարծես թե համոզելով էինք բերում, ծնողներին համոզելով էինք բերում, որ երեխաները կան մանկապատանեկան կենտրոն, այդքան էլ հաշվի չէր առնվում։ Ունեն նախասիրություններ համապատասխան, թե չէ։ Հենց այնպես քանակով բերում էինք 10 երեխա, բայց ճիշտն ասած հիմա չէ Հիմա երեխաները ինքնական, մեծ սիրով ներկայանում են եւ ցանկություն են հայտնում՝ բայ ես եկել եմ այս ինչ խմբակում ընդգրկվելու համար։ Հենց կոնկրետ ինչ որ խմբակ են գալիս։ Սիրությամբ կոնկրետ իրենք արդեն գալիս են, լինում են նաեւ երբ որ երեխան գալիս է եւ ընդրություն դեռ չի արել, չի կայացրել եւ ծնողը հարցնում են՝ դուք ինչ խորհուրդ եք տալիս տիկին գոհար կամ խմբակրավարներին են հարցնում երեխան որտեղ տանենք։ Հետո մենք հարցնում ենք երեխային, շրջում ենք սենյակից սենյակ, օրինակ տարբեր պարապմունքներին երեխան տեսնում է ինչով են զբաղվում եւ այլն եւ ծնողը նույնպես եւ կարողանում են արդեն ճիշտ ընտրություն կատարել որ խմբակը սիրում է այդտեղ էլ ընդգրկվում է ինձ թվում է այս գարի երեխաները հենց շատ ավելի հասուն են մի տեսակ այդ ընտրություն անել կարծիք արտահայտելը նրանց մոտ շատ ավելի բառ է արտահայտված շատ ճիշտ միտք եք դուք արտահայտում այո որ հիմա երեխային ստիպողաբար չես կարող ինչ որ բան անել տալ ինքնավորոշող ծնողը ինքն է հիմնականում որոշում կայացնում եւ լինում են դեպքեր, երբ որ ծնողը ասմա չէ, պետքա գա բարի, ինք հասմա չէ, ես բարի չեմ գալիս, ես նկարչություն եմ գնում օրինակա մակարակ։ Եվ դեպ մանկավարժներից շատ եմ լսել, որ չի կարելի այդ երեխայի ցանկությունը, իր նախասիրությունները, եթե ունի, արգելել, ասել կամ դասերի հետ չես հասցնում կամ հաճախի կոնկրետ ինչ որ խմբակ, փորձ ցույց է տալիս, որ զբաղված երեխան շատ ավելի բան է հասցնում։ Այո շատ ճիշտ եք ասում։ Ճիշտն ասած դուք ուղղորդում եք, որ ես խոսեմ հենց այդ հարցերից, որոնք կարելի ասել ցավոտ հարցեր են։ Ինչ առումով, երբ որ երեխան ուզում է գալ, ես այդպիսի դեպքեր գիտեմ, որ ծնողը արգելում է եւ երեխան լացում է, արդեն սկսում է կամակորություններ անել, դե որ այդպես է, ես էլ այսպես չեմ անում, որովհետեւ չի կարելի իրոք երեխային արգելել, որ իրա սիրած զբաղմունքով, օգտակար զբաղմունքով զբաղվի եւ ինչ-որ բան սովորի։ Երբ որ արգելում են, բա դու դասերը չես հասցնում դրա համար, արդեն երեխայի ուղեղը մենակ այդ ուղղությամբ է, որ ինձ արգելում են եւ ինչպես ասում են, արգելված պտուղը քաղցր է լինում։ Երեխան ավելի շատ է շահագրգռվում, որ պետք է գա ու ես կարծում եմ այդ առումով չի կարելի արգելել եւ գիտեք շատ հետաքրքիր է որ կենտրոն հաճախող երեխաները շատ ավելի լավ սովորող երեխաներն են դա 100%-ով ես վստահեցնում եմ որ դա այդպես է ես ոչ թե որպես մանկապատանեկան կենտրոնի տնօրեն հենց այնպես ինչ որ մի բան ես դա ուսումնասիրել եմ կարելի այսպես ասեմ ես հատուկ ուշադրություն եմ դարձնում կոնկրետ ինչպիսի երեխաները ուսման տեսանկյունից ինչ առաջադրությամբ երեխաներ են գալիս եւ բարձվում է որ ավելի հասցնող ավելի լավ սովորող ավելի ուսման մեջ առաջադեմ երեխաներն են գալիս եւ նրանց ոչ մի դեպքում չխանգարում։ Ընդհակառակը, մենք տնային աշխատանք չենք տալիս, մենք չենք ստիպում, որ տանը ես ինչ բանը կկատարեք, կբերեք, միայն այստեղ զբաղվում են իրամ սիրած գործով, հանգստանում են այդ ծանր ծրագրերից եւ գնում են տուն դասապատրաստում կատարում, զբաղվում իրենց դասերով։ Ճիշտ նշեցիք ծանր ծրագրերից, որովհետեւ դպրոցական ծրագիրը իրոք ծանր է եւ այստեղ կարելի է ասել հանգստանում են ինչ որտեղ թողարկում են այդ ծանր։ Ես նույնիսկ ծնողներին եմ բացատրում, որ չի կարելի արգելել, իրանք ասում են չեն հասցնում դիկին գոհարի։ Ես փորձում եմ համոզել եւ ստացվում է, երբ որ բացատրում ես մարդուն, որ այսպես է եւ ինքը հասկանում է։ Բայց իհարկե կան նաեւ մարդիկ, որ չեն ուզում հասկանան անում, ասում են, չէ, չէ, խանգարում է եւ վերջ։ Ախր չի խանգարում։ Եվ կան երեխաներ, որ գալիս են այստեղ ավելի են բացվում, ուզում են, որ ավելի լավ սովորեն, որ տանը իրենց չարգել են, որ կան մանկապատանեկան կենտրոն։ Ընդհակառակը, սա խթան է հանդիսանում, որ երեխաները ավելի լավ սովորեն։ Հնարավոր չի, չէ, առավոտ ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը 9-10 միայն միայն առարկաները բացել դասակրքերը, սովորել, սովորել, ես մեկը բացել, այն մեկը, ախր դա անհնար բան է։ Պետք է երեխան մի քիչ հանգստանա, չէ։ Ինձ մանկապատանեկան կենտրոնները դրա համար են, որ երեխաները իրենց ազատ ժամանակը զբաղվեն ինչ որ սիրած աշխատանքով ձեռքին։ Առավել եւս, երբ այդ հանգիստը պարապություն չէ, այլ մի լավ բան սովորել են, իհարկե, մի լավ բան օգտակար ձևով են հայտազատ ժամանցը կազմակերպում, իսկ եթե մնում են տանը, միևնույնն է չեն կարող դաս սովորել, չէ՞ որ վեց շաբաթ արդեն դաս են արել դպրոցում։ Գնում են տուն, parze որ պետք է հաց ուտեն ու մտնեն համակարգիչների մեջ կամ փողոց դուրս գան կամ մի այլ ձևով իրենց հանգիստը կազմակերպեն, որը որ ավելի ոչ օգտավետ է, քան որ կան այստեղ իրոք որ ավելի լավ պայմաններում ավելի գեղեցիկ մի բան սովորեն։ Եվ հետո ժամանակակից երեխայի համար գայթակղությունները չափազանց շատ են, եւ կարելի է լավ միտում համարել, որ ստեղծագործական կենտրոններ հաճախող ընդհանրապես երեխաները շատ են։ Երեխաներ կան այնուամենայնիվ, որ ուզում են ոչ թե համակարգչի առաջ նստած լինեն, այլ գնալ ինչ-որ օգտակար բան սովորել։ Ունենք, ունենք մենք այդպիսի երեխաներ, որ տարիներով գալիս են 7-8 տարի նույնիսկ գալիս են 5-6 տարեկանից մինչև 16-17 եւ այլն, այսպես գալիս են միշտ եւ փոխում են խմբակները։ Մի խմբակում, որ արդեն տեսնում են դիրապետեցին կարոձևին, արդեն կարողանում են իրենք ինքնուրույն ինչ-որ բան անել։ Արդեն տեղափոխում են դիզայնը կամ հմուտ ձեռքերում են սկսում ինչ-որ ձեռքի աշխատանքով զբաղվել կամ բարի են գնում եւ այլն նկարչություն են անում։ Առավել եւս հայերի համար ասեմ, որ հիմնականում աղջիկներ են հաճախում հայուհիների համար Ձերքի աշխատանքը շատ կարևոր է եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Միևնույն է, այսքան տարիներով չնայած Ադրբեջանի գազի մեջ, երբ որ մենք գտնում ենք այն ժամանակ, մեզ արգելում էին, այնպես էին անում, որ մենք չկարողանայինք մեր արվեստը, մեր մշակույթը զարգացնեինք։ Այդ սերունդները, երբ որ այդ բաներով չեն զբաղվել, բաց են թողել բավականաչափ։ Միևնույն է, այդ գենը, այդ ժառանգականությունը, որ ասում են կա, եւ փոխանցվել է հիմիկվա սերնդին, եւ հիմա նրանք էլ արա բարակ կերպով կարողանում են յուրացնել այդ մատուցված նյութը։ Շատ եղեցիկ աշխատանքներ են ստեղծում։ Եվ հիանում ես, արդեն երեխաները գիտեն, երբ որ աշխատանքը վերջացնում են, վազելով գալիս են, տիկին գոհար, ես իմ աշխատանքը վերջացրել եմ։ Ես շատ եմ սիրում ոգևորել նրանց, որովհետև դա մեծ դեր է խաղում։ Մեծն էլ որ ասում են մի բան ու գովում են ուրախանում են, չէ՞, բայց երեխաները բազմակի անգամ ավելի շատ են ուրախանում, որ իրենց աշխատանքը գնահատում ես, որ ասում ես, որ իրոք լավ է։ Իհարկե նաև թերություններն եմ ասում առաջ ասում եմ, տեսնում ես, այստեղ այս թելը ճիշտ չես անցկացրել, ամիջապես աչքի է ընկնում եւ նրանք շտկում են։ Հաջորդ աշխատանքում տեսնում եմ թերությունները բավականին քիչ է եւ այլն։ Ուղղակի որպես մանկավարժ իհարկե պետք է այնպես անել, որ երեխան թերությունը շտկի, բայց չնեղվի, այլ պարզապես աշխատի ինքն իր վրա, որովհետև այդ նուրբ տարիքում շատ հեշտ է կոտրել, ասենք, երեխայի ինչ որ ցանկությունը, պետք է ամեն ինչ շատ զգուշորեն անել եւ թե դուք, թե խմբակավարները միայն խմբակավար կամ միայն տնորեն դրանով չեք բավարարվում։ Բոլորը պետք է աշխատանք է։ Հոգեբան լինեն, մանկավարժ լինեն։ Իհարկե եւ հենց կոլեկտիվ աշխատանքն է որ հաղթում է ամենտեղ եւ որ արդյունքը երևում է շոշափելի է դառնում։ Ես միշտ ասում եմ իմ պրոյեկտիվում աշխատողներին, որ ես այնքան չեմ մասնագիտական կարողությունները մարդու մեջ գնահատում, ինչքան որ մարդկային հատկանիշները, որովհետև առաջին հերթին դա պետք է փոխանցվի երեխային։ Ինչ որ դառնա չդառնա, մարդ պետք է դառնա եւ պետք է շատ նուրբ մոտենալ։ Ես ինչքան որ ջղայնացած եմ լինում երեխաներին, որ տեսնում եմ, ուրախանում եմ, որ, որ իրանք են հարցում, դե դպրոցի նման չի, այստեղ մի քիչ ավելի ազատ են իրանք, եւ տնորենի հետ, եւ ղեկավարների հետ, եւ մյուս աշխատողների հետ։ Երբ որ գալիս են մտնում են բարևում են, անպայման հարցում են. ինչպե՞ս եք տիկին Գոհար կամ տիկին Անահի, տիկին Լուսինե, ու ես շփտալով եւ բոլորս ենք շփտալով պատասխանում, այսպես գրկաբաց մենք իրանց ընդունում ենք, երևի եւ դրա համար էլ ես ուղակի չեմ ուզում գովաբանել, իրոք այդպես է բոլորն էլ սիրալիր են ընդունում երեխաներին, շփտալով, կատակտերով, հումորով եւ նաեւ սովորեցնում են։ Ես նույնիսկ լինում եմ մտնում եմ բարակունքին, տեսնում եմ մեկը երգում է, մնացածները աշխատում են այդ երգի տակ, կամ մեկը ասնունքում է, համել աշխատում են։ Հեքիաթ են պատմում, համ աշխատում են։ Մեկ-մեկ լինում է, տեսնում եմ երաժշտություն ամիացված, որ հայկական գեղեցիկ երաժշտություն, որ մտնում եմ անջատում են։ Ասում են, «Չի մի անջատեք երեխաներ, դուք ձերքի աշխատանք եք անում, ասեղնագործում եք, կարպետ եք գործում, հելուններով եք աշխատում, աշխատեք երաժշտության տակ»։ Կարելի է, թույլատրելի է, ված բան չի։ Մենակ միշտ լավ երաժշտություն լսեք, որակով երաժշտություն, մեր լավ հայկական երաժշտությունը լսեք։ Եվ այսպես մեկը մեկով լրացնելով աշխատում ենք։ Մենք հիմա հիմա մի մեծ գործ ենք վերջացնում նոր տարվա կապակցությամբ արդեն պատրաստ կլինի Սուրբ հող մոտ մետրու կես մետր այդ չափսերով երկարությամբ լայնությամբ գեղեցիկ այսպես մասի սարն է, որ պատոհանից է երևում եւ այնտեղ խաղողի ողկույզներով եւ այլ աշխատում ենք զուտ հայկական մոտեցումը լինի ամեն աշխատանքի մեջ, որովհետեւ վերջի վերջո մեր հիմնական նպատակը ազգային դաստիարակության, ազգային ճաշակի, երագիտական ճաշակի ձևավորումն է Եվ հենց այդ ուղղությամբ էլ աշխատում ենք ասեմ, որ շնորհաշատ են խմբակավարները, մեր գոբելենակ գործություն, մակրամե, խմբակների խմբակավարը այս տարի Գորգարվեստ մրցույթում, ասեղնագործ Գորգ անվանակարգում գրավել է առաջին տեղը։ Եվ վերջում տարին հաջողված եք համարում, գոհ եք եւ ինչ եք նախատեսել նոր տարվա համար։ Այո, տարին հաջողված եմ համարում։ Այս շենքը մեր բոլորի երազանքն է, եւ սաների, եւ աշխատող ապրողների եւ ծնողների մի խոսքով նոր շենքը փոխեց մի ամբողջ քաղաքի սաների ազատժամանցի կազմակերպման պայմանները եւ այլ մակարդակի վրա է արդեն այդ աշխատանքը եւ իհարկե ամեն առումով եմ գոհ որ նաեւ մեր հաղթանակների մեր միջոցառումների սաների հաջախումների ծնողների հետ մեր սերտ համագործակցության նաեւ այլ օջախների հետ Շուշիի արվեստի մշակույթի օջախների հետ մեր համագործակցության համատեղ միջոցառում հանդիպումներ ենք կայացնում, ինչով կարողանում ենք օգնում ենք, չէ որ դպրոցի սաներն նաև մեր սաներն են, այստեղ են սովորում երկբար, ասմունք եւ այլն եւ իրենք իրենց սովորածը նաև դպրոցում են օգտագործում եւ այսինքն նույնպես կարողանում ենք օգտակար լինել Եվ իհարկե միշտ տարվա վերջը նաև արած չարածի ամփոփման պահ է եւ Փարք Աստծո համարում եմ 2018-ը հաջողված տարի եւ պլանավորում ենք 2018-ը ինչպես որ ընդունված է միշտ անել այնպես որ ավելի լավը լինի քան նախորդ տարի <laughs> ավելի ձեռբերումներով լինի ավելի արդյունքները լավ լինեն ավելի շատ երեխաներ հաճախեն ավելի գեղեցիկ ու բարձր մակարդակով կարողանան կազմակերպել այդ ժամանցը եւ այն բոլոր խնդիրներ է կատարել, որ որ դրված է մեր արժեվ եւ հուսով եմ որ կկարողանանք քանի որ այս պայմաններում եթե չկարողանանք դա արդեն ճիշտ չի լինի պետք է որ կարողանանք ես վստահ եմ շնորհակալություն շնորհավոր ձեր գալիք համանորն ու սուրբ ծնունդը թող հաջողությունները ձեռքբերումները անպակաս լինեն եւ ակտիվ լինեն երեխաները միշտ հպարտանակ նրանցով եւ տարեցտարի զգաք այն փոփոխությունները, որոնք կարողացել է կատարել կենտրոնը երեխաների առօրյայում։ Շնորհակալություն, ես նույնպես շնորհավորում եմ բոլորի ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը, ցանկանում եմ բոլորին ամենայն բարիք։